Tractatus vigesimus quintus Item alius de natale domini Quam vis dilectissimi In a sit nativitas domini nostri Iesu Christi Qua se nature nostre carne vestivit Audeo tamen non de facultate mea sed de ipsius inspiratione presumere. Ut die, qui in sacramentum humanae restitutiones electus est, aliquid a nobis, quod audientes pose edificare pro matur. Non enim quia maior pars ecclesiae Dei, quod credit intelligit ideo necessarium non est etiam quae dicta sunt dicere cum utique multis nunc primum ad fidem venientibus oris nostri officium debeamus meliusque sit doctos onerare iam notis quam rudes fraudare discendis. quod ergo filius Dei qui cum patri et cum spiritus sancto non unius personae sed unius essentiae est humilitatis nostrae particeps fieri et unus passibilium unus voluit esse mortalium tam sacratum tamque mirabile est quod ratio divini consilii sapientibus mundi patere non possit, nisi humane ignorantiae tenebras lux vera discusseret non enim in solo ope virtutum aut in sola observantia mandatorum sed etiam intramite fidei angusta et ardua via est quae ducit ad vitam et magni laboris est magnique discriminis inter dubias imperitorum opiniones et verisimiles falsitates per unam sane doctrinae semitam in offensis gressibus ambulare. Et cum undique se lacque i errores opponant, omne periculum deceptionis evadere. Quis autem ad hec idoneus, nisi qui spiritu Dei et docetur et regitur. Dicente apostolo, nos autem non spiritum mundi arcebimus, sed spiritum qui ex Deo est. Ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis, canente etiam David, beatus quem tu erudieris, Domine, et et de lege tua docueris eum. Habentes iteque dilectissimi inter pericula erroris, presidia veritatis, et non humane sapientiae verbis, sed doctrina sancti spiritus eruditi, quod didicimus credimus, quod credimus predicamus. Dei filium ante saecula a patre genitum et patri sempiterna et consubstantiali e qualitate coeternum venisse in hunc mundum per utrum virginis in hoc sacramentum pietatis electae in qua et ex qua edificavit sibi sapientia domum et formam sibi servi in similitudinem carnis peccati incommutabilis verbi deitas cooptavit in nullo apud se et patrem et spiritum sanctum minor gloria sua quia diminutionem et varietatem summe et aeternae essentiae natura non recipit propter nostram autem infirmitatem extenuavit se incapacibus sui et velamine corporis splendore maestatis suae quem visus hominum non ferebat obtexit unde etiam ex in se digitur tamquam se propria virtute vacuaverit dum in ea humilitate qua nobis consoluit non solum patre sed etiam se ipso est factus inferior nec aliquid illi hac inclinatione decesset cui cum patri et cum spiritu sancto hoc quod est esse comune est ut hoc ipsum intelligamus ad omnipotentiam pertinere, quod, qui secundum nostra minor est, secundum propria minor non est, quia enim lux ad obcecatos, virtus ad imbeciles, misericordia respexit ad miseros, de magna factum est potestate ut dei filius substantiam humanam causamque susciperet qui et naturam quam condidit reformaret et mortem quam non fecit aboleret repudiatis igitur longeque reiectis omni opinionibus impiorum quibus aut stultitia est Christus aut scandalum exultet rectarum mensium fides et verum unumque Dei filium non solum secundum Deitatem qua a parte genitus sed etiam secundum humanitatem quod de matre virgine est natus intellegat ipse est enim in humilitate nostra qui est in majestati divina verus homo et verus deus sempiternus in suis temporalis in nostris una cum patre in substantia quo numquam fuit minor patre unum cum matre in corpore quod creavit. In assumptione enim naturae nostrae nobis factus est gradus quo ad ipsum per ipsum possimus ascendere. Nam illa essentia, quae semper ubique tota est locali descensione non eguit et tam ei proprium fuit totam homini inseri quam ei proprium est totam a patre non dividi manet ergo quod in principio erat verbum et non est ei accidens ut quod est aliquando non fuerit sempiterne enim filius filius est et sempiterne pater pater est unde cum ipse filius dicat qui me videt videt et patrem ecce cavit te, o heretice, in pietas tua. Ut qui maestatem filii non vidisti, patres gloriam non videres. Dicendo enim genitum esse in qui non erat, filium aseris temporalem. Et dum filium aseris temporalem, credidisti patrem esse mutabilem. Mutabile enim est non solum quod minuitur, sed etiam quidquid augetur, et si ideo patri impar est genitus, quia ut tibi videtur generatio, eum qui non erat genuit, imperfecta erat etiam generantis essentia quae ad habendum quod non habuit generando profecit sed hanc impiam perversitatem tuam fides catholica execratur et damnat quae in deitate vera nihil temporalitatis agnoscit sed unius sempiternitatis et patrem confitetur et filium quia splendor ex luce ortus non est luce posterior et lux vera nunquam sui splendoris est indica substantiale habens semper fulgere sicut substantiale habet semper existere cuius autem splendores manifestatio missio dicitur quam mundo Christus apparuit et cum omnia invisibili maiestate sua semper impleret tamen quasi de remotissimo altissimoque secreto his quibus erat ignotus advenit cum cecitatem ignorantiae abstulit et sic scriptum est sedentibus in tenebris et umbra mortis lux orta est ei quam vis enim etiam prioribus saeculis ad illuminationem sanctorum patrum et prophetarum lumen veritatis emissum sit dicente david emitte lucem tuam et veritatem tuam et diversis modis multisque signis opera presentiae suae deitas filii declararit omnes tamen illae significationes cumta quae miracula testimonia fuerunt istius missiones de qua apostolus dicit cum ergo venit plenitudo temporis miser deus filium suum factum ex mulire factum sub lege quid vero hoc est nisi verbum carnem fieri conditore mundi per uterum virginis nasci dominum maiestatis humanis se cooptare primordius et licet conceptui spiritale nulla sin terreni seminis mixta contagia ad suscipiendam tamen vere carne substantiam solam sumere de matre naturam hac missione quod Deus unitus est homini, filius impar est patri, non in eo quod est ex patre, sed in eo quod est factus ex homine, e qualitatem enim quam inviolabilem habet deitas, non corrupit humanitas, et creatoris ad creaturam descensio credentium est ad aeterna subvectio nam quia sicut aet apostolos in sapientia dei non cognovit mundus per sapientiam deum placuit deo per stultitiam predicationis salvos facere credentes mundo ergo id est prudentibus mundi sapientia sua cecitas facta est et non potuerunt per illam cognoscere deum ad cuius notitiam non nisi in sapientia eius accedi et ideo quia mundus de vanitate suorum dogmatum superbiebat in eo constituit dominus salvandorum fidem quod et indignum videretur et stultum ut deficiendibus omnibus opinionum presumptionibus sola Dei gratia revelaret, quod comprehendere humana intelligentsia non valeret. Agnoscat igitur catholica fides, in humilitate domini, gloriam suam, et de salutis sue sacramentis gaudiat ecclesia, quae corpus est Christi quia nisi verbum Dei caro firet, et habitaret in nobis, nisi in communionem creature, creator ipse descenderet, et vetus statem humanam ad novum principium sua nativitate revocaret, regnaret mors ab Adam usque in finem, et super omnes homines condemnatio insolubilis permaneret cum de sola conditione nascendi una cuntis esset causa periundi. solus iteque inter filios hominum dominus iesus innocens natus quia solos sine carnalis concupiscentiae pollutione conceptus factus est homo nostri generis ut nos divinae naturae possimus esse consortes originem quam sumsit in utero virginis posuit in fonte baptismatis dedit aquae quod dedit matri virtus enim altissimi et obum ratio spiritus sancti quae fecit ut maria pararet salvatorem eadem facit ut regeneret unda credentem quid autem sanandis egris illuminandis cecis vivificandis mortuis absius fuit quam ut superbie vulnera humilitatis remedies curarentur adam precepta dei negligens peccati inducit dominationem iesus factus sub lege reddidit justitiae libertatem. Ille, diabolo ob temperans, usque ad prevaricationem, meruit ut in ipso omnes morerentur, hec, patri obedians usque ad crucem, fecit ut in ipso omnes vivificarentur, ille cupidus honores angelici nature suae perdit dignitatem hic infirmitatis nostrae suscipiens conditionem propter quos ad inferna descendit eostem in celestibus conlocavit postremo illi per elationem lapso dictum est terra es er in terram ibis huic per subjectionem exaltato dictum est sede ad dextris meis donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum hec domini nostri opera dilectissimi non solum sacramento nobis utilia sunt sed etiam imitationis exemplo si in disciplinam ipsa remedia transferantur quodque impensum est mysteriis prosit et moribus ut meminerimus nobis in humilitate et mansuetudine redemptoris nostri esse vivendum quoniam sic ut aed apostolus si compatimur et con regnabimus frustra autem apelamur Christiani si imitatores non sumus Christi. Qui ideo viam esse se dixit, ut conversatio magistri sit forma discipulis, et illam humilitatem eligeret servus, quam sectatus est dominus, qui vivet et regnat in saecula saeculorum amen